Tu esi Pensilvanijos metro stotyje. Laukdamas traukinio gali mėgautis piešimu ir išpiešti metro sieną. Tu gali nupiešti savo paveikslą arba pasirinkti užduotį iš esančių ekrane.